badakizu zer den veganismoa? Eta badakizu zure bizimoduak nola eragiten duen animalien sufrimenduan? Erantzun hauek eta beste batzuk, animalien eskubideen inguruko programa berrian. Jo, tatofu, aste artero, arratsaleko zazkitatik aurrera, zintzilik irratian. Jo, tatofu. Animalia, Animalia guztiak, aske izan arte. Jo Animalia guztiak aske izan arte Kaixo, atxalde hon berriz zintzirik iratitik, Jotatofu programatik. Beste behin gure programa animalistarekin ekingo diogu, eta ba bueno, gaur gombiatu berria dazkagu. Kaixo, nerea. Kaixo. Kaixo. Eta, bueno, ba... Ba, gaur zer goizugu, ba, beti bezala berri batzuk emango dizkizuegu. E, gero zoi buruz itzen goizugu. Abestitxo batzu jarriko dizkizugu bukaeran. Eta bukatzeko, ba, bizkotxo baten errezeta goxo-goxo bat emango dugu. Orduan, ba, beti bezala, ba, berriekin hasiko bea. Kaliforniako estatuan, utaiaren batetik aurrera, fuagrasa produzitu eta saltzea debekatzen duen legea indarrean jarriko da. Egun horretatik aurrera, fuagrasa zain, lumak eta ahate tantzaren gandik lortzen diren produktuak saltzea ere debekatuta egongo da. Lege honen bidez, ahatek eta antzare jasaten duten esplotazioa eta maltratua gelditzea bilatzen da. Izan ere, patea egiteko animali hauei esofagoan sartzen dizkieten odien bidez janarie kopuru handiak jatera behartzen dituzte. Eta honen ondorioz, haien gibela tamaina normala baino aldiz handiago egiten da. Kalifornian, fuarrasaren komertzializazioa zigortzen duen lege hau 2004 urtean onartu zen, eta estatu batuetako lehenengoa izan zen. Baina zazpi urte beranduagora arte ez da indarrean egon. Izan ere, nekazari eta jatetxeei denbora eman zitzaien produktu hau egiteari eta erabiltzari uzteko. Zestoan zezenketak egiten jarraituko da. Hala erabaki zen aurreko igandean ekainaren iruan herritarrei egin zitzaien galdeketaren bidez. Erreferendum hau egitea mu taldearen iniziatiba izan da. Irai hasieran ospatzen diren festetan zekorketak egiten jarraituko duten ala ez erabakitzeko egintzen kontsulta hau. Guztira, irumila eta mabi herritarrek izan zuten egun osoan zehar bozkatzeko aukera. Parte hartzea, euneko berrogeita markoma bostekoa izan zen. Euneko irurogeita irukoma larogeita meretziak, hau da, bederatzireun da iruro gaita iru pertsonek zekorketak egiteari baietza eman zioten. Eta euneko gaita masiko mazero batak, hau da, bosteun eta berro gaita bi pertsonek ez ezkoa mantzuten. Bueno, eta berri honen inguruan zer refleksio egin dizakego? Ba bueno, e, ikusten dugu jendeak, ba, edo herritaren zati handi batek, ba, tradizioak hiltzea, ba, identitatea hiltzea dela uste duela oraindik, hala ez bada ere, eta tradizioak atzean, tradizio txarrak atzean ustea ez dutela nahi. E, eta, ono, gu etikoki beste animali baten, <coughs> beste animali bati e, e sufrimendoa, sufri, sufritzea araztea, ba, dibertsio bezala hartzen dutela, e, Ba, etikoki onart, onargarria da, e, ez da onargarria, baina beraientzat e, uste dute hor ala dala, botez ere zestoan. E, eta bueno, galdera pare bat planteatzen ditugu guk azkenean. E, iritarrak nahiko informatuta egon dira, bestalde e, zestoako gazteak hori da erakutsi nahi, diot, nahi diotena munduari, esanet, kanpotik etortzen dienei hori erakutsi nahi diete, Horla diber, diber, divertitzen diala ez, e, zestoako gazteak badakite bado dela milaka beste milaka gauz iteko hori horretaz aparte bueno, ere azimaratu behar hori nireak esan duenez euneko berrogeita marra koma bostak bostkatu dula herrian erdia baino pixkat gehiago hori bidezkoa da hori onartzea hola Bueno, gu refleksionen inguruan gauza, azken gauzatxo bat. Gandik esan zuen nazioak, gizartek, animaliak nola tratatzen dituen arabera balda daitezkela. Denuncia maltrato animal en un zoo de Barcelona. Eh, bueno, en este zoo eh, cada año millones de personas visitan el zoo. Y por supuesto, por supuesto, Eh, muchos de ellos son niños. Hace solo un par de... Eh, hace, hace poco, una ONG defensora de los animales llamada Libera y la Fundación Franz Weber dieron a conocer unas fotografías que muestran las pésimas condiciones en las que viven los animales en el sótano del zoo. Las mismas fueron tomadas por un fotógrafo anónimo y enviadas a dicha ONG. En estas eh, fotografías se pueden ver a, los animales hacinados en pésimas condiciones, sedados y unas celdas que, además de pequeñas, eh, resultan ser húmedas y están oxidadas. Los activistas de Libera y eh, de Libera han comparado estos recintos con las mazmorras medievales, por lo que han pedido la dimisión del director de dicho zoo, que se llama Miguel Trap, Trepap. Em, los animales pasan más de 15 horas diarias en estas condiciones, que es el tiempo en el que el dicho zoo permanece cerrado. Por lo que se trata de una situación que muy pocos conocen hasta ahora. Eh, si bien el, ayuntamiento ha anunciado un plan de mejora, pero este plan eh, lo ha fechado para 2020. Eh, se considera que no, se considera que no se va a conseguir cambiar nada en este tiempo, que bueno, que no, no van a no, no lo van a cumplir. Eta be, azken berri honen inguruan, e, azkenen berri honekin lotuz, ba, zoi buruz hitz e, nerearen laguntzarekin. Eta, bueno, ba, esan hor lasteko, ba, zoak eta antzekoak, ba, animaliak torturatuz onura ekonomikoa biatzen duten negozioak direla, hori ez dugula inoiz aztu behar. Azkenean, behek diru abiatzen dute eta onura ekonomikoa abiatzen dute, ez beste ezer. Animalia, gaina, ba, hor bertan dauzkaten animaliak, ba, baituak izaten dira, beraien habitatetatik aterata, familietatik aldenduta, giltzapean izaten dituzte, argi eta garbi, E, normalean egoera oso txarrak izaten dira, berri honetan ikusi dugun bezala, Bartzenonako zoan, baino beste askotan, beste leku askotan ebai. Eta, e, ba, bueno, normalean espazio murrizuetan egoten dira, eta askotan, eta askotan, bueno, ba, igual ez dugu kontutan hartzen, beraien gustokoak ez diren beste animalia batzuekin, batzuekin konpartitu behar dituzte espazio hauek. Orduan, e, zeintzuk dira, oza, zergatik, zergatik gaude zoen kontra? Ba bueno, hau lengo astean egin genuen bezala, e, aurkeztuko izuegu, ba, galdera batzuen bidez. Zein, zeintzuk izaten dira honen inguruan galdela normalenak? Adibidez, nerea? Adibidez, beti da egon da, zergatik egongo da gaizki? Ba... Ba, bueno, lehenengo gauza, beti egin izatea ez du esan nahi ba, praktiko hau justifikagarria denik. Bestalde, ba, kontutuan hartu behar dugu, e, dozen animaliaren lehen beharra ba, askatasuna dela, ez? Eta zoak lehen, oza, egiten duten lehen gauza da, da askatasuna augurratu. Eta gainera, ez, ez hori bakarrik, ez dugu daztu behar, zoak animalien behar hau guztiz suntxitzeko desinaturik daudela. Azkenan, askatasun hori suntziteko e, eh, sortua dira. Ba, e, zer, zer ondorio azkate hauek, adibidez, aipatu dezakegu science eh, aldizkariak, ba, esan zuen, oain dela pare bat urte, elefanteak, adibidez, zoetan biziren elefanteak, bizirela berrogei urte gutxiago, askatasunean baino. Hori da, datu bat, hola, esan dezakeguna, aipatu dezakeguna, erakusteko, Ze, ze nola afektatzen duen horrek animalietan. Zer gehiago? Adibidez, ondo zein duta daude eta ondo bizi dira, ezta? Ba bai, ba, hori da pentsatzen duena jende asko, baina bueno, berrietan aipatu dugu, gorkaik aipatu dugu, nola izan duena, ba, adibidez, Bartzelonako zoan nola daude. Eta, kasu gehienetan, ez dala izaten. Zer gehiago? E, ba, e, eh, alkontutan hartu behar da, zora iritsi iritsi baino lehenagoko prozesuan ere asko sufritzen dutela. Ez? E, hauek baitzean, bueno, bere abitatetatik atera egiten dituzte, bera egoera naturaletatik ateratzen dituzte, kaioletan sartzen dituzte, transportatzen dituzte, zoetara eramaten dituzte, eta prozesu guzti horretan, animalia asko eta asko hile egiten dira, eta ez dugu aztu behar, familiaren buru badira animali horiek, azkenan, e, asko frit, sufritzen dutela bere familiek. Askotan, familia hori buru gabe galtzen du bere identitatea, beste animalia batzuek jata dituzte, edo, bueno, beste kontsekuentzia batzuk, ba, gure, gure eskusartze horrek produzituta, ez? Zer hartu behar dugu ere kontutan? Ba, zoologikora iristean, animalia hauek ba, aldaketa ez aurre egin behar dietela. Espazioa txikitu egiten zaie, hori, azteko askatasunean, askatasunean bizi ziren eta askatasun hori ieian mugagabea zen, espazio mugagabea zekaten, eta derrepente lau paretan barruan sartze dituzte. Ba, tez ere hau izaten da oso agazolarria territorialak diren animalientzat. Ze oso egiten zaie, hau marka, ba, territorioak markatzea adibidez, ez? Eta arazo ugari izaten dituzte espazioak beste espazieta, espezietako animalekin partekatzeko, lehen osan deguna, Igual sartzen dute, katu bat, beste katu batekin, edo, bueno, eh, felino bat, beste felino batekin, baina horrek ez, ez du esan nahi ondora maten dienik. Igual ez dira inoiz ikusi. Ba, bueno, eta horrekin lotuta, ba, gizakiarekin lotura izan behar dute hortik aurrera. Gizakiak ematen dio laguntza, gizakiak ematen dio janaria, gizakiak ematen dio guztia. Eta orduan, ba, ba horretara, oitu ardira, horrek animaliei arazoa sortzen die, ba, edo zein sortuko lieke bezala. Eta azkenik, klima berri batera e, eh, oitu behar dira. askotan izan den ditugu animaliak zoetan, e, eh, e, eh, ba, poloko e, poloetako animaliak, adibidez, pinguinoak, eta bar, ba, hemengo zoetan. Eta hori, ez da normala. Ez, da, ez, ez, da, ez dela normala. Behaiek ortu, oitu behar dira horretara. Eta bizi izan dira, e, minus hogeiko temperaturetan, eta errepente repente sartzeituzten Madrilen. Ba, Beraienetan ez da ona. Zein da beste arazotako bat? Bere goeran? Ba, asfaltua. Asfaltua, behaiz, egon behar zapaltzen asfaltua, ordu asko. Eta ez dituta horretara, eta asko, zauritzen, asko, eh, zauri asko izaten dituzte horregatik. Eta arazo psikologikoak azkenik. Izaten dira oso oso oikoa, zoetan, ditena, ditzen dana, zookosis. Ba, ba, askotan ikusten ditugu animaliak bueltak ematen gaioletan, edo ba, dibidez, kakarekin jolasten, izan dituzte trastornoak, e, lesioak, autolesioak, behaien artean jaten dira, igual vegetarianoak direnen animaliak e, bez, behaien artean jaten, eta, ha, ba, bueno, horrelako komportamentu, ba, nazkagarriak, ez? Zein izaten da, ba, oso galdera, beste galdera oiko bat nerea? Ba, pentsatzen da bizirauteko baita ere erabiltzen direla, bestela espeziak desagertuko liratekela. Bueno, lehen esan bezala, zoologikoak onura ekonomikoa biatzen dute soilik. Ez? Orduan, e, kontuan hartu behar dugu, horrelako animalio bat, e, ba, desagertzeko zorian dagoen animalio bat, dutenean, zo batean, subentzioa jasotzen dutela. Horregatik dauzkatea inbeste animalia, mota hobetako animaliak. E, zein da, ba, esaten den beste gauzat, gauzatako bat, ba, presalki, saldia, edo Europako bisonteak zoetan salbatu zirala esaten da. Eta horregatik ematen da justifikazio bezala. Ez? Jo, eske bertan, gauza da, animalia hauek ez dire inoiz, salbatu zoetan. Salbatu dira, horretarako, prestatutako beste laborategi batzuetan, espazio handiekin, eta animaliak bere egoeratan bizitzeko aukera zekatenean, ez zo batean. Eta erreprodukzioari dagokienez, ez, azkenean eh, esaten da hori eh, espezial ez desagertzeko, erreproduztitu behar dira, eta ba, bueno, animalia hauek ez, dira komodo egoten, zoetan, eta horregatik ez dute ez dute erreproduztitu nahi. Ez, ez dute, ez daude komodo hortarako, ordan egiten zaie, ba, artifizialki egin. Hori zer, zer esan nahi du, ba, hauetako animalia asko bortxatuak izaten direla, bere gogoen kontra, ba, semenateatzen zaiola, eta in vitro egiten diala milaka gauza, ba, bueno, animalien nahiaren kontra eta ongizatearen kontra. Beste oiko komentarioa izaten da. Animalia hauek ez daude beste inun eta umeta gaztei ilusio handia egiten die. Ez dut ulertzen zergatik ez nintzateken joan behar. Bueno, ba... Horren dago kontutzen dugu animaliak ez daude bera habitatean. Ez daude bera horrek or, or, zer esan nahi du. Ba, ez daudela, ez daudela, e, et, beren jarrera ez dela naturala, e, eta horrekin e, erakusten nahi diegu bestei e, animali bat, bai, animali bat hor dagona, baina dagola kaiola batean, e, ez dago, ez daka bera, bere jarrera naturala, ez da, bere komportamentu guztiak antinaturalak dira, orduan ez da, errealitate faltsu bat da erakusten nahi deguna. Eta bueno, galdetu behar gure buruari, azkenan hori da gure umei erakutsi nahi dioguna, kaiolapean dauden animali batzuk ikustera ondo dagoela, kaiolapean eukitza bizitza bat erakusteko ondo dagoela. Ez ditzakete hobeto bakoitza bere habitatean etxean, eta aski izan da zein txugaren erakustea. Hori da hor uzten dugun galdera. Orain musika pixkat. Justice Department, eh, Bilboko talde veganoa da eta hori zen laktantzia vampirika. Eta orain, ba, gorkak ekarriko dugu bizkotxo oso oso bat iteko errezeta. Aurrera gorka. Bueno, aquí os he traído una receta de bizcocho vegano y os voy a explicar de qué se necesita y cómo se debe hacer. Para empezar, necesitamos 300 gramos de arena de trigo, 125-150 gramos de arena de maíz, un sobre y medio de, levadura, 150 gramos de azúcar integral, un yogur de soja o, en su lugar, una o dos piezas de fruta, como plátano, o manzana, el que deseéis, una taza de aceite de girasol, dos tazas y media de licuado de soja, leche de soja, y luego también para añadir, eh, unos ingredientes para añadir sabor que pueden ser canela, vainilla, cacao, zumo de naranja, agua de azahar, lo que, lo que deseéis. O sea, ahí se pueden utilizar un montón de cosas, ¿no? Sí. Como veis, esta es una receta que se puede hacer a vuestro gusto. una vez ya tenemos todos estos ingredientes, se debe poner a 220 grados centígrados el, el horno. Dejar que se vaya calentando. Eh, mezclamos en un recipiente eh, la, las harinas y la levadura. Y en otro recipiente aparte mezclamos el yogur de soja o en su lugar las frutas de, en trocitos, el aceite de girasol, leche de soja y bueno, y, lo que, uno de los ingredientes que he dicho que, es para añadir sabor, que, pues, que puede ser vainilla, cacao, lo que queráis. Luego lo batimos todo con la batidora y se echa el azúcar poco a poco. Una vez ya hemos mezclado todo esto, añadimos ya la mezcla ya hecha de, harina y levadura y lo mezclamos todo bien. Eh, cogemos un molde para bizcocho y se le echa, se le unta un poco de, eh, un poco de margarina 100% vegetal. Esto es para que luego no se pegue al salir. Esto a mí se me olvida muchas veces y luego sacas el bizcocho y queda fatal pero si se hace bien y te acuerdas, es muy importante. Sí. Eh, bueno, bueno se, esparce un poco de, harina también en el molde, se echa la mezcla y se mete al, al horno y se deja hasta que se vea que el bizcocho va subiendo poco a poco. El bizcocho se hincha como un gremlin en un microondas, así. Y cuando ves que tiene buena pinta, es que está bien. A continuación, se va bajando la temperatura 200 grados, de, de, 200 grados a 180, hasta que, hasta que cogiendo un cuchillo se comprueba que al pinchar el, molde con, el, con el bizcocho eh, está, está seco y bueno, se agita un poco para ver que no está pegado. o sea, metemos el cuchillo hasta adentro, así, fue como si estuviéramos acuchillando el bizcocho se saca, eh, se mueve un poco dentro, así como estuvieras haciendo la aquí y se saca. Y si está seco, si está, seco está listo. está bien. Si está un poco húmedo, todavía hay que dejar un poco. Bueno, eh, no hay que abrir el, el, horno hasta que el bizcocho haya subido. Así que cuando veas que ya, ya está arriba, ya, digamos, el bizcocho ya ha subido todo lo que podría subir, podría subir ya ves cuando hay que comprobar. Si, está, si el cuchillo, meter el cuchillo para ver si está seco. Eh, y bueno, luego sacamos el, bizcocho, con cuidado. Eh, se da la vuelta con un plato, una bandeja, y luego cogemos otro plato bandeja y le damos otra vuelta para que el bizcocho quede arriba. Luego dejamos enfriar y listo. Dejar enfriar un buen rato, ¿eh? porque yo a veces la he liado y me he comido demasiado rápido y la he liado y toda la boca y ardiendo y mal. Y bueno, este es un tipo de bizcocho que, como podéis ver, eh, se puede variar echando chocolate, cambiando la mezcla de harina, añadiendo frutas escarchadas, todo tipo de ingredientes, para que quede a vuestros gustos o a vuestras necesidades. Yo alguna vez le he echado por encima una capa de nocilla vegana y queda eso ya, vamos, que te ligas a cualquiera. Y bueno, esperemos que os quede rico y, y que os aproveche. Bueno, eta errezeta hau eta gero, bizkotxo goxo hau jan eta gero, ba, utziko dizuegu Hiben Schalbarn talde Alemaniarraren Black Tears abertiarekin. Eta, bueno, disfrutatu ezazuen. Hiben Xalbarn, talde Alemania darra. Eta bueno, ba, honekin programari bukara emango diogu. Gaur, gorkatan eta izan ditu hemen, agur gazteak. Eta, ba, bueno, urren gaztera arte. Horatu zintzilik iratia sintonizateaz. Eta, ba, jotatu fu entzuteaz. Eskerrik asko. Aio! TATOFU Animalia guztiak, aske izan arte.